لمحة ونفس بأدب كل معلوم لك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم فنجره اليه فنسألك الفضل لنا المغفرة لنا إنه هو التواب الرحيم أوجد قصد ظالم بنفسه داعيا بنفسه مرتا فلا حياة فلا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني فأنا عبدك فأنا على عهدك لا ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا تغفر الذنوب إلا آمنت بالله بما جاء من عند الله آمنت برسول الله بما جاء من عند رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى بل بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك اللهم إني أريد أن تجدد الإيمان والنكاح بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بعدد ما أكمل الله تعالى بمثله ما أكمل الله تعالى بمثله ما أكمل الله تعالى سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده لنستغفر سبحان الله بحمده عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه وبلاد كلماته سبحان الله أبدا ما خلق في السماء سبحان الله أبدا ما خلق في الأرض سبحان الله أبدا ما خلق بين ذلك سبحان الله أبدا ما خلق خالق الله أكبر من ذلك الحمد لله من ذلك لا إله إلا الله من ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله إن ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أشهد الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت لنا رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت لنا رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو أليس الحج لك رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو أليس الحج لك رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو أليس الحج لك رب العرش العظيم اللهم إني ضعيف فاغفر في رضاك قصدي فخذ إلى الخلق بناصيتي واجعل الإسلام على رضاكي اللهم إني ضعيف فقوني اللهم إني ضعيف فأعزني اللهم إني فقير أرزقني اللهم اكفني بحلالك عن حرامك فأغنني بفضلك عن سماك يا أكرم المكرمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بعدد كل استغفار مستغفر كل مستغفرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثيابك الفكر الجسيم بل بقى بالنون الحمد لله الحمد لله الحمد لله زيادة الفكر التحقيق من حمده الحامدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر زيادة الفكر التكبير لباه المكبرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا كل تهليل أجلة المهللون الله الله الله يا لكل ذكر ذكر الكافرون فبعد عن ذكر الراحلون الله Thank you. Yeah. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء رسول من أنفسكم عظيم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين غفور رحيم فإن توليتم حسبي الله إسناه عليك كبشر العرض العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء بأمن العاقل الآخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حمده سيدنا محمد وآله أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bu gece icraat eylemiş olduğumuz Recep-i Şerif'i, arkasından gelecek olan Şaban-ı Şerif'i, bizim hakkımızda mübarek müteemmel eyle ya Bu mübarek ayetlerin feyzinden, bereketinden, hazırından, ikramından, bilmir ve işlerden cümlesine davetle ya Rabbi. Bizi sıhhat, afiyet, nâfiyetlerden, şeralarına, bayramlara ve nice maddi manevi bayramlara vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, amin. Tevbelerimizi akseli kabulüne bakmayın. Tevbelerimizi tevbeyi nasip eyle. Akşamımızı bundan sonraki ömrümüze göre senin yoluna dönüşümüzün bizlerin muhtaç eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin geçmiş günahlarımızın cümlesine affeyle. Yine aramızdan dolayı gibi parça eyle. Bundan sonraki ömrümüzde bize tevbini verdiğine eyle. Acizane ve acizane yapmış zikirlerimizi, tesbihatımızı, hasbimizi öbür kardeşimiz tarafından yapılmış olan 70 kelime-i tevhid hasbini ve cemaatimiz tarafından yapılmış olan kelime-i tevhid hasbini sabır ibadetle saatlerimizi, hayatımızı, hasenatımızı, kusurları da olsa hazır cevabından ahsenin hazırıyla makbul Rahatçı ibadetlerimizin senin ilgi rahmetle elbette vesileyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin hazır olan huzuru ve sırmatı kısmını her dönemde şey ağabeyinden şu mübarek elinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle nebiyyeliğin şey iddia edip yüzlerce şeyin sevap kazanmayı her yerinde Rabbi ve Ya Rabbi Efendimiz Peygamber Efendimiz'in sahabının cümle akbarının ensarının bunlarla da dereceleri üzere ikramiyelik vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin saravatil enbiya ve mürselin ve cüzde evliya Allah'ın mürselin nurlarına hafifeden ümmet Muhammed'in görüşleri hakiki müsaha ve nebi sadat ve müşahid-ül aliyesin cümlesinin ruhlarına Ebu Bekir Rıdırı ve Ali Mırdaza Esad-ı Sâli-i Bildiğin Sırrullah-ı Teala'nın ecmaî hazaratından müstesler Üstadımız Efendimiz Hocamız Ahmet Zahmet Musevi Hazretleri kadar tarikatlarımızın genişliklerinde devam eylemiş olan siyahatımızın sadat ve meşayihimizin ve onların mübarek halifelerinin ve onların hitap eylemiş olan müritlerin ve müritlerin ruhlarına hediye eylemiş olan o mübarek devre Allah'ın hikmetlerinden, tebessümlerinden bizleri dahil eyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin has kullarına hayırlı kader eyle ya Rabbi. Ahirette göçmüş olan cümle geçmişlerimizin amin cemaatinin ahirette göçmüş bütün yakınlarının sevdiklerinin ve şu belgeyi Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifindeki müjdeye dahil olmak için aktarıcı muhasebe eylemi uzun mücadelelerden sonra fethetmiş olan Fatih Sultan Muhammed Han Aleyhisselam'ın ve onun ortasındaki mübarek Evliyaullah'ın ve Allah'ın ve gazilerin ve şehitlerin ve ondan sonra bir de müteahhit defalar düşmanlara karşı bu belgeleri müdafaa eylemiş olan ehli iman vakit askerlerin kurtarına hediyeleri vasıl eyle Allah'ın ya Rabbi sevdiğim medâfı Üstâhâ Müşâ Aleyhisselam'ın Ebu Eyyûb-i Sehâbi radıyallahu anh hazretlerinin Vesâlet-i Âmin Bilgisi Rıdvanı Fahtarı Aleyh Elhalim Hazaratının Tâbi'inin Tebe-i Tâbi'inin Tâbi'inin Evliya-ı Fahtarı Okurlar'ın Eyledik Vâhtarı Evliya-ı Fahtarı Tâbi'nin Cennetin mekanının ricalinin valisi İskender Paşa'nın ve ricalinin çevresinden mesul bulunan müminin Ve bu caminin etrafında alim ve tevzi ve tevzi eylemiş olan Melekiye'nin vasılayla Hazreti Adem Akamız Aleyhisselam'dan bugüne kadar yeryüzünden yüzevam eylemiş olan muvahhid ülkelerin Müslümanların ruhlarına da dereceleri üzerine ikram yarabbim. Cümlemizin kabirleri şu mübarek cuma akşamında, şu mübarek ömer gecesi akşamında, şu mübarek recepin biri akşamında fazl-ı keremimle köylü eyle. Ruhlarının makamlarında ahlak dereceleri yüksek geçti. Yaşar olduklarından hatalarının sebebiyle azap görenler var. Az ülkemizde azaplarını sen görürler, ülkelerde ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de senin yolunda dair hükümde kâhil, sevgi, mümin, muhabbet, kâhil, kâhil kullarıyla yarabbim müttefiyle ve imam eyle ya Rabbi. İman edenlerimizden, bizim nesillerimizden adam bağışlar, bağışır, haşir, zahir, şahir, müşrik, münafık getirme ya Rabbi. Cevapları alemliklerinin önünde her türlü maddi ve manevi felaketlerden, afetlerden, zalimlerin, kâfirlerin, müşriklerin, günahlıkların zararetinden, zalim düşmanların istihlafından mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin hatalarımızdan dolayı bizi düşmanlarla terbiye eyleme. Ya Rabbi, Alemin istilaya uğramış İslam bölgelerini yakın zamanda istirhal eylemeyi nasip et. Müslüman mücahit kardeşlerimizi dünyanın her yerinde kafirlere karşı mahzun ve muzaffer ya Rabbi cümlemize hayırlı uzun ömürlerimizden. Hastalarımıza ağrıcı her şifalar şey da Dertlerimizin devamını ihsan et. Küçük işlerimizi artar et. Çaresiz işlerimize çareler bahşeyle. Ya Rabbi alemin kendimizden seyreden bizleri müştaki eyle. Herkesimizi devamını eyle ya Rabbi. Allah'ımızı kabul eyle ya Rabbi. قبل لا تلك لك من في محمد النبي سيدنا سيد المرسلين محمد المصطفى وعامله أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحق لله رب العالمين el mavk. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Kandil tebrikimizden sonra durumu, saati müsait olanlar tesbih namazımızda da bulunurlar. Evine gidenler dilediği kadar ibadet, tesbih, zikirle, vaktini Kur'an-ı Kerim kıraatiyle, ibadetlerle değerlendirdikten sonra ailesiyle abdestli olarak yeniden abdest alıp dört rekat namaz kılıp abdestli olarak yatmaya gayret etsinler ki eğer yatacaklarsa abdestli olarak yatanın bütün gecesi ibadete sayılır. Aziz-i Şerif'te bir de vardır. Yatsı kılmak müyesser olduğu gibi Rabbimiz bize sabah namazı vaktinde yine cemaat ile sabah namazımızı eda etmeyi nasip eylesin. Recep'in bu birinci günler böylesiyle ibadetiyle, taatiyle ibadethanemizde gelip başladığımız gibi bundan sonra günümüzde daima ibadetinde, taatinde geçirmeyi Rabbimiz nasip ve müyesserine tevfikine bizden alıp tekrar daima bizlere refik eylesin. Bizim cümlemizi sevdiği razı olsun veli mahfuz makbul sahibi kâmi kullar olmaya muvaffak eylesin. Allahu Ekber Allahu